Música seguiré con la luz en la ronda, seguiré con la 10 en la chomba, seguiré con mi combo y mi compa, seguiré con más ventas que compra, como traqueto esperando la torta, seguiré con la flaca y la corta, seguiré con los que la transportan, para que no me llegue con corte, eso es lo que importa, la vida es corta, algunos la gastan en copa, otros la gastan en cupo, yo la vivo como capo, por eso no me preocupo, fumo y helato, visto de luto, tengo guerra con los pacos, de menor en instituto, porque ando dándole bruto, siendo la escuela de todo tu grupo, siendo sincero engordando la funda, Espero que no se confundan, yo lo que sé me lo llevo a la tumba. Por eso no quiero preguntas, ya no contesto ninguna llamada. Por cuando si fueron haciendo la jugada, pasando 200 en una blindada. Que piensan que andamos corriendo picada, que piensan que andamos en otra movida. La gente está muy confundida, yo casi no duermo para juntar la mía. No olvido que mamá hace un tiempo sufría, no olvido que por unos P inquía Recuerdo esos días y agradezco al cielo porque me mostró la salida. La calle ya sabe que yo soy el río, la calle ya sabe que yo soy la guía. Mi ganga, tu ganga, nada le confía. A veces soy malo, no tengo empatía y esquivo negocios que no hay garantía. Porque tengo olfato cuando hay un espía que se hace el bandido siendo un policía. Yo vengo de pobre, perdón que te cobre ni el oro ni el cobre en mi casa se fía. Yo vengo de buena madera. Antes los bandidos tenían otra escuela, si cae un amigo lo ayudan afuera, pero ahora por plata cualquiera te entrega, los códigos ya se perdieron. Ahora lo denuncian hasta el compañero, destiñen el parche cuando hacen dinero y se olvidan de todo el favor que le hicieron. Seguiré con la luz en la ronda, seguiré con la 10 en la chomba, o la 2-3 como si soy Jordan, yo flaquito y mi bolsillo gorda. Seguiré como a venta que compra, como traqueto esperando la torta. Sé que hay par que no me soportan, pero eso a mí no me importa. En esta vuelta frenamos con H, llamamos una hicimos que se agache. Tres palos de cache, mi bolso Versace. Compré unas cadenas y después me la enganche. Fumando TH, ya no es en PH. Estamos en mansiones con un par de rachas. Sé que en el camino hubo pila de bache y par de enemigos que corte con macho. Ando con demonio, también con diablo. Mi verso es un kilo, silencio si hablo. Sincero por medio, la charla no entablo. Tengo toda la aquí, cualquier puerta la abro. Chile con los cabros, el barrio se puso macabro. Si mi paca yo no salgo, a mí me pagan lo que valgo. Baby indica y no me tardo. Dos putitas dentro del lambo. Dímelo H y Homblo. Seguiré con la luz en la ronda. Seguiré con la 10 en la chomba. Seguiré con mi combo y mi compa. Yo flaquito y mi bolsillo engorda Como trajito esperando la torta. Seguiré con la flaca y la corta. Seguiré con los que la transportan. Para que no me llegue con corte. Solo que que con la luz en la ronda. Seguiré con la 10 en la chomba. Seguiré con mi combo y mi compa. Seguiré con más ventas que compra. Como trajito esperando la torta. Seguiré con la flaca y la corta. Seguiré con los que la transportan. Para que no me llegue con corte. Eso es lo que importa.